De nove plena produktivo de malgrandai bierfarejoi en Cechio. En Cechio la bierfarado estas considerata meti arto. PRO TIO, tiel nomatai mini bierfarejoi estas plue tute laumodai. Tio resultas el nombroi de la Bohemia Moravia Asocio de la malgrandai bierfarejoi. Kiel malgranda bierfarejo estas considerata bierfarejo, kiu produktas en jaro maximume dec mil hectolitroin da biero. Pro la coronavirusa pandemio, tiui malgrandai bierfarejoi devis redukti sian produktadon. Nun tamen danke al la malfortigio de la pandemio en Cechio, la situazio shangigis. Praktike de unu tago alla la sequa, la malgrandai bierfareioi de nove remetis sian productadon alla la antaupandemia nivelo. Dum longa tempo ili devis attendi pri la concernai malstrictigoi de la contraupandemiai statai prescriboi, sed nun la varmei gavetero rapide akcelas la bier-konsumon. Ni nove produktas ciutage du mil litroin da biero, cae tiu cele ni devas nun labori je du shiftoi, diras Luboš Jadrinček. Li estas kun posedanto de la lauli nomata eta farejo en namještina Hane, aput Olomouc. Non la laboro turniĝas de frumatene gis vespere, diras Jadrniĉe. Tio antau kelkaj monatoj ankoraŭ aspektis tute alie, ĉar tiam lia bjerfarejo devis ĉesigi la produktadon dum tempe. La plej i monatoj por ni estis januaro kaj februaro, kiam la bjerfarejo estis haltigita. Nun ni de nove liveras bieron en quindec litrai bareloi, dum tiui vintrai monatoi, ecne unu barelo forlasis nian bierfareion. Tio estis la gis nun plei malbona periodo en la historio de la bierfareio. Che en spesoi dum tiu tempone estis nulai, Pritio sorgis la fidelai, daurai clientoi de la bierfareio. Ili almenau acetis la enboteligitan bieron, sed nun denove ocasas grand stila bierfarado, cae unu barelo post la alia forlasas la areon de la bierfabrico. Essenza causo por tio estas la bierfestivaloi, kiuj estas planitaj por ĉi Non varmegaj tagoj. Nun komenciĝas por ni la somera ĉefsezono. Niajn biertendojn ni jam senpolvigis, kaj la servaine tablojn ni jam purigis. Ni partoprenas en la festivalo de Olomouc kai Brno, kaj post tio ni antaŭvidas pluajn partoprenojn en la regiono. La reactivigo de la bierfareado devis ocasi tre rapide. Ancau aliai bierproductantoi estis surprizitai de la subita shangigio de la situazio. Ieși Omelka estas cun posedanto cae bierfara maestro de la bierfarejo Homout en Olomouc. Ni travivis malfacilan tempon, dum quiu la dua ondo de la cronvirusa pandemio estis por ni pli malfacila ol la unua. Sed subite ni povis de nove plene refunccigi la bierfaradon. Mi esperas, che tio longe dauros. La vetero estas convena, la homoi soifas, cae ili gioias, che ili povas de nove sidi en trinceioi, cae bier giardenoi. Tion oni sentas, kaj por ni estas beno. Same kiel Luboš Jadrniček kaj Ježi Omelka, anka ĉiuj aliaj posedantoj de malgrandaj bierfarejoj en čehio esperas pri bonaj negocoj, čar ili volas laueble rapide kompensi la malprofitojn el la fazo de fermitezzo. En kazoj Mancas en spesoi en sumo de cent miloi da cehai cronoi.